Ayat menelikur setengah sate ayat

ayat sejarahnya wong Yahudi wong Nasrani jono lagi kita kita mulane api jadi no biar di nanti no ampun ngatas nenek Islam umat Islam wajib negatake nasusi Allah mereka menurutake kita tak kehilangan jumlah itu wakil satu sekarang. Eh, wajib diyakini secara lintih Taura kagem Nabi Musa Yatur Nabi Jalur Ege Nabi Musa Lampurkan Kandeng Nabi Jatuh kita wajah Allah dan Nabi Musa menurutlah ketika ini dan Nabi Musa itu bertanya tapi itu percaya ke mental orang kelia yang berbeda kami ini itu wonten kalih papan kita mangkete yen kresia Allah rumate nang loro mate kita Allah takon nabi Musa kene takon nabi Musa kita ngerti tapi kita uji kerjanya eh Nesta obra el Viernes interpreta los cambios de grupos o bajo la mano. La analizamos Dalí Endi Melon Yang dinasroni jono wae desa di ayat Wahyunani yuruh langsung penyasan, sak temannya itu sepenyasan yang ahli kita. Bapak lesetor. Wahyunani yuruh langsung temannya itu sepenyasan yang ahli kita. Atau kakir kita. Lapa ini Ya runa kang podo nggo akeh. Kang podo nggo akeh. Sapa to ibat bari hat. Ya runa kang podo dilo akeh nggo akeh sapa bari hat. Arjuna taru e eh,

bumi. Bisa tawaran lantai dia sehingga dana kita kerja diolahi. Tata sana itu. Pelajaran nenek motor belum panas. Lihat satu rujuk koyonya nasi perlahan-lahan menarik hati dianggapkan ke kitab sehasi. Wamalua menarikkan dan orang-orang seolah-olahan mau sakit kitab kitab ini. Apa itu? Berbiara ini atau asli, ini asli. Ini jangan orang asli. ويقولون يرجعون تحت الصلاة فطريقة يراجعون وحرم لهم من عند الله سكن أرجع Allah Jadi sakitnya dari Allah kan menurutkan. Wa ma'ula bi'ilillah. Dan orang apa sekolah itu sakitnya dari Allah. Apa lagi ويقولون لما ادعوك فاعطيت فريقا على الله ينزل الله على ذلك ايه تذكر الله تذكر الله وتعالي فريقا يحرمون تذكر الخير لكن تورع عصي جمسنا عكا تعالوا si sing nyatakake sifat-sifat dhewe nate. Yo wae. Ana ae kang nate iki bisa berkomunikasi karo orang, bisa kene ngomongake setimpa rangka rambune kongga nopo nanti jelahake promes kering supaya paham larangan itu ayat sing nerake bisa tawara lan sejle diroga ayate antarane wakil nabi tapi buat kenangan ini dengan sistem dan gawasan sistem gawasan yang kira rasanya yang sama yuk hari itu tawara amma wa ali doro wa jalo jalo ora pas temune bahasane yo harli tuwa sarina amma wa ali Terus ayat tanda itu. Asbabun nuzul melanakir. nalika kelompok nasrani najibar domo-momo wong Kristen saka daerah nasion domo-momo men nabi bisa perintah Wong nasrani kon nyakoni pengiran 这五年多哪批人家，这个都忘不了的，就是好了嘛嘞，这个天我开始了，生活简单的人家就那许多好了，你住好那谁用了，都是个阿弥陀佛。 一家人两个是绝对的感人啊！这个跟说他的那么东西，就我要一家人两个是绝对的感人啊！这是爱人真的这个了，实际上有点满身牛肉，是的。我们的生产是农农农农。 Quran gagal senang dulu, diarani ekro. Alif, fa, ro, alif, to, etro, Gagal senang dulu. Ono sehingga gagal senang isyar, takre, ta, fa, ro, iya, to. Tidak umat esan, orang-orang cinta nanti kebelasan orang paham kebelasan nanti boleh orang paham kebelasan manusia berorakan contohnya kebelasan kan dulu kaya orang Kristen Nasrani ngakoni Nabi Isa anaknya Gusti Allah Gak sakit. Mergo Maryam, lahir sakit, bayi, Lan ora sakare keblagasan nang Indonesia. Contohe wong ya iki ngarane Nabi Isa anak selingkuhan ala Jin. itu jumpa wisata. Sisi ke belakang enam lur, sisi ke belakang enam lursa. Mulanya rumah Muhammad karena syahadat sing mudriati, mudriati tengah-tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La kanjeng Nabi Muhammad kamilo Islam kudus sare Allah. Apa rahasianya lafal akhir dari Nah, si sebut kamilo jelas lana. Nah, si sebut kudusnya jelas orang selingkuhan.

Loro wong presentator jare nabi Isa presake pengangkat jadi pengera. Nomor loro sebelakan Isa mong Isa sama kita nilai jadi nabi kebaran di isi isu kuek tegang nabi. Terus menurut ayat, maka anak ora sayuja. Tiga sare ketuwe manusia. Ayuh iya rulus dan kemari yang berasal sopa Allah Alkitab kakai kita walau kemalang kutuk sepahaman syariat walau মাগরে মো mo তো চাচা লি নাসি মারা মাসা উমম কোনো আনা জিরা হি প্রেসেন নিচে চাচা লি মারা লি সর ওরা পাস ওরা সাইও জোলা ওরা সত্যাই Wong dikari ini bisa Dikari ini hukum-hukum syariat yang tidak dinaku yang profesor jual kotor-kotor. Kue yang jauhnya ngaku, orang tuhnya, orang pas. Kita berulang, sudah pada orang Islam sekepengen, mengangkat lagi susu-susu. Dan orang Islam sing ngomong-ngomong Nabi Isa jalu jahat jadi pengen moral. Pantes pantes Nabi walakin tetapi mengucap satu dasar gunung rohani Uduh ono iyo kate para umat รักแกดีนายุปดรภูอาเลอาเลจอยา่จรงเซงอาเลอาเลงานที่เมตินเดอร์นักปฏิเสธโมลังจะเ่อราคาจุดประเมินนะจะเชื่อวงอาเลวงเซงนาทีกุโก Bima tuntun kestapi ala sila kafe tu alimuna. Itu kojo mengulang sila kafe alkitaba etika. Wabima tuntun kestapi juga langgaran-garan. Oko sila kafe. Kestapi juga kojo moco kojo jenja sila kafe. Ya sibir kojo kojo berulang laiku. Jadi wong alim bisa maca kitab, bisa membaca. Akhirnya asalkan bisa untuk tuhari guna waktu semasa tak lama pikir asalkan. Nah, tak lama ngaji Estu ali mula, mula. Anda kese ke jati wong, saya serahkan ngaji, dan berisa mula. Pantes-pantes nabi rasa jauh beda mula itu. Kumate kontrol ngaji kau sinamu, kon mula. jadi keputusan mengangkat diri supaya tiper tiga dengan Tuhan bisa tidak orang pantas. Jadi kebenaran nabi pengedahnya berkata. Di terus akhir, walau yang murah kumlah dan orang perintah Allah yang diri kafir,

kawasan Sofia. Nama dari kawasan Sofia. Sof, Ale, Dan, Arna, Kabunde. Kawasan Sofia itu kawasan sejauh nyenggak malekat. perintah perintah malaikat. Lainnya enggak nabi, kaya nabi, kaya kaya rugi, yang dari nabi Musa. Bahwa lagi dia rugi, mulai rugi penuh. Wong nasrani, yang dari nabi Musa. Bahwa lagi nasor, lalu nasi rugi penuh. jadi yang pandang sopirah menyerah malaikat. Soalnya Rudi kenyembah Nabi Musa. Soalnya Asrami kenyembah Nabi Musa. Itu itulah ayat-ayat wala ayat nurut. Tutupan ayat dimenangkan ayah murukum pilih kufi, raja ilan tur muslimu, ayah murukum opo perang sesuai Allah yang kira raja pilih kufi berlakon ke kuburan, raja ilan tur muslimu sira kita sira kafe itu ke Asia, opo pantes. Wajah di ora ana lan ora sanyuga ing perkuat dari api ora saka gawe tapi saka owah-owahane wong Kristen owah-owahane wong Yahudi Mulanya kamu kita umat Islam supaya merah ke kesehatan, khusus ke HP, karo HP, HP, diangkat jadi nabi cuma Allah keanehan. Nabi Musa itu dijelaskan dengan Al-Quran surat al Kiselus. al kalari marah ala al wa iya qawiyatin ala anusia. Tola anna yukiha illa rupatan Nabi Musa itu melakukan numpak khimar, lowo samu, tujuan, jarak. Kota daerah Palestina, Masjid Kedua itu, Ningali bangunan-bangunan Dorobo Musa masuk daerah yang masuk di Musa di Musa masuk Nabi Orja itu ngerentak aku ini Pula anna yuhliya bila rupa kamu dia Jadi Allah naik mereka ke bawah mati wis mau tak hasil ini kita ini dia berangkat saya. Lagi berangkat saya mau langsung nyala nih jatuh. Nabi Muhammad nyala nih bisa jatuh. Mati nanti seratus tahun. Matinya nanti seratus tahun. Nabi Uzzah selalu berpindah sangking jalan. Jalan halal namanya selalu. Itu pun kata putra. Kata putra. Saran

berperan ketika bernyawa itu pasrah kebebasan semua itu diurega segala sore asa tapi dasarnya satu sekali perasaan yang dirujuk setiap utawi setengah dunia Soalnya kakeknya juga berarti Tapi keanehan yang berbeda. Dalam satu waktu Gusti Allah dari keanehan sing dilawan. Sarune Nabi Rusyar umbenu benane karo panganane satu tahun tapi orang nalami perubahan, orang mampu. Dijahat, isek enak. Tapi, iman yang ditupaki, wes akhir umur. Lalu ini orang kemarin, lulangnya ini orang kemarin. Ini besok lo gaya mobil yang menusak. Ya, dan besok lo mau kuasa. Besok lo pikirin aja, tanganan lo, umben-benan lo, itu kan orang buka, kamu di atas sana, mandu. Mandu ila ima juga, dan dengan, ima mu akhir api rojek, nangke api. Nek jelas karangan tuh, dombe-dombe nako lama untuk menangkan setengah dino nosi. Tapi yang jelas di masu hati umur, katanya pantas ngecatesnya, jadi umur. Bisa lah, ya, mau jadi macam Mereka jalan satu waktu. Akhirnya Nabi Musa langsung. Dan nah, itu langsung itu perubahan satu tahun itu mengalami perubahan alam. Jadi Nabi Musa mati satu tahun itu tidak berubah. Tetap belakang, tetap menang, kaya Nabi tidak. Mulai là cái chuyện nó cũng sampai masyarakat dia ngaku ujian masyarakat orang personal ujian bikin kamu itu anak tua Nah, anak itu jangan terlihat selalu mulai kuki. Terus mutu, mutunya ya semua. Kau nak hujan malah bilang ngaku nasi, ngaku ngaku hujan. Hujan semua hati ya, namanya masyarakat di tinggal satu soal dia ngomong wisma aktif itu benar ya itu wisma aktif tapi kan jenis mati akhirnya geser-geser kualitas Taurat di tengah wong akeh anggere iso apa nabi. Anggere ora jadi perlu catatan. Masyarakat kuno dan Israel. Ini itu bosanet penting apa kitab Taurat itu bosanet. Apa kitab Ejen ini bosanet. ป็นอาการคือาัดต่อระดับที่นักสจแต่ที่เป็นอาการคือกัดต่อระดับนักีจิตจงรักนักที่เราเจออาการที่จะให้เด็กไม่นักที่จะต้องมาตัวนี้เพื่อจะได้รก้ว่าอ๋อมันคือนักที่จะเป็นนักที่จะเป็นและไม่ควร Jangan Quran malah tinggi. Sudah umur enam tahun, belum tahun, dua tahun, dengan orang kampung kecil yang belum perlu ada tinggi. Ada terakal, cuma karena Quran ini harus cuma lulus baca cuma. Ada sabda negara, cuma kan betul kawanan lain. Saat itu Nabi Uda di semak kita tahu semak ya jalanmu ulama-ulama. Pas orang-orang yang kelebu tangkapan. Masyarakat menjadi. Ini adalah anak ekosi Allah. Tidak bisa itu. Itu kesempatan itu. datang bahkan mana itu ke belakang. Mulanya nanti kita kena Quran, wakola dunia wujud, umzai luni senyum. Jadi dianggap anak Efesia, lemukur rokaan, mati setahun, kok bisa apa itu tak tahu, itu kan anak Efesia Allah, Allah. Terus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahur ngantas esrok lalu sahur ngantas takre kebiasa senang dulu ke ampun kebiasa senang dulu ke ampun ayat mereka melalui sholah Allah kusi Allah tak perintah menyembah malaikat menyembah nabi sholah Allah kira ayahmurukum bila yukri bahasa'il antun muslimun apakah terperintah Allah insyirul eh, kelawan pembelakon itu mur bahasa'il antun muslimun sa'usir sindirana kakekir dari wakita mokotah antes bila Allah perintah wis api-api

wong ku mari ya ora ngeku yo kok iso lae ana ya mesti Allah saya sampe kepena sakit sakit apa mana bisa naik dulu malah masih jam itu jadi menyesal orang mau berangkat